die enkele waarvan ik gepraat heb. Hulle het mos nie geluister nie. Jeremia het toe ander boekrol gevat en vir die skryver Barak sien van Nerea gegee en vir hom gerikteer. Barak het daarop alles geskryf wat op die boekrol gestaan het wat dier koning Joachim van Juda verbrand is. Barak het nog baie meer woorde soos daardie op die boekrol geskryf.